บุ๊กทู เก้าสิบหก เดวดสิติชสเดเวดสตอิชสคำสันธานสาม สวรสนิติทรีสวรสนิติทรีผมจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง Јас станувам штом зазвони будилникот. Јас станувам штом задзвони будилникот. ผมจะง่วงนอนทันทีที่ผมเริ่มเรียนหนังสือ Јас станувам уморен штом треба да учам. Јас станувам уморна штом треба да учам. ผมจะเลิกทำงานทันทีที่ผมอายุหกสิบ Јас ќе престанам да работам штом ќе бидам 60. Јас ќе престанам да работам штом ќе бидам 60. คุณจะโทรมาเมื่อไหร่ Кога ќе се јавите? Кога ќе се јавите? ทันทีที่ผมมีเวลา Штом имам еден момент време. Штом имам еден момент време. เขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลา Тој ќе се јави штом ќе има малку време. Тој ќе се јави штом ќе има малку време. คุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ Долго ќе работите? Колку долго ќе работите? ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังทำได้ Јас ќе работам се додека можам. Јас ќе работам се додека можам. ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังแข็งแรงอยู่ Јас ќе работам се додека сум здрав. Јас ќе работам се додека сум здрава. เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน Тој лежи во кревет, наместо да работи. Тој лежи во кревет, наместо да работи. เธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว Таа чита весник, наместо да готви. Таа чита весник, наместо да готви. เขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้าน Тој седи во кафеаната, наместо да си оди дома. Тој седи во кафеаната, наместо да си оди дома. เท่าที่ผมทราบบ้านเขาอยู่ที่นี่ Што знам, тој живее овде. Колку што знам, тој живее овде. เท่าที่ผมทราบภรรยาของเขาไม่สบาย Колку што знам, неговата сопруга е болна. Колку што знам, неговата сопруга е болна. เท่าที่ผมทราบเขาตกงาน Колку што знам, тој е невработен. Колку што знам, тој е невработен. ผมนอนหลับเพลิน มิฉะนั้นผมก็จะตรงเวลา Јас се успав, инаку ќе дојдев на време. Јас се успав, инаку ќе дојдев на време. ผมพลาดรถเมย์ไม่งั้นผมก็จะตรงเวลา Јас го пропуштив автобусот, инаку ќе дојдев на време. Јас го пропуштив автобусот, инаку ќе дојдев на време. ผมหาทางไม่พบ ไม่งั้นผมก็จะตรงเวลา Јас не го најдов патот, инаку ќе дојдев на време. Јас не го најдов патот, инаку ќе дојдев на време.